السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه عمدة المرأة في الحديث الحادي والأربعين يقول اجعلي قضاء دينك من رمضان منسجما مع حياتك الزوجية عنوان حديث سماء اجعلي قضاء دينك جالية امنامك كليبا دنياك يا رمضان منسجما مع حياتك إنا فيكيانا إشاياكم usifanye jambo hilo ni pingamizi kwenye maisha yako ya zaujia ukaona kana ambaye mume ni kiziwizi ukadhania kwamba mume ni kiziwizi chako cha kutolipa mapema deni zako sema ah angalia wale ambao hawajaolewa washalipa nimbakia mimi mpaka Shaabani ndo nianze kulipa deni zangu sababu gani kwa sababu ya haja ya mume mume yuko sasa kila kitaka kufunga afikiria mwanamume atamuhitajia akachelewa mpaka Shaaban ndo aanze kufunga sasa akwambia jambo hilo usilifanye ndio kiziwizi cha wewe kuolewa au kamfanya mume kuwepo kwake ni kama pingamizi yako wewe kwenye ibada zako haina haja ufanye hivyo wala uchukulie hivyo kwa sababu zamani wanawake walikiolewa wanaume zao bali wanawake bora ni wa mtume alayhi salatu wasalam na wala hawakuona kwamba mtume ni kama pingamizi yao kutolipa mapema deni zao hali yaliwafika mama zetu ummahatul mu'minin na wakaishi nayo kulipa wakalipa na mume wakampa haki zake wala haigongani wala haigongani baina wewe kulipa deni yako ya Ramadhani na baina kumpa mumeo haki zake hakuna pingamizi bali ni mambo ambayo kwamba tansajim baadha min baadhi yanaingiana na yanawafikiana na maisha ya ndoa hiyo ndo maana ya unwan ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت سيما كانت إحدانا تفطر في رمضان لكوا مجويت يعني مجكت كواكي زمتومي تفطر هو فطور كوني مويزي رمضان تفطر في رمضان وفطور كون مويزي رمضان يعني كذرورة kwa haidhi au safari au maradhi kwa kifuturu fama taqdiru ala an taqdiya hatta yadkhula sha'ban na alikuwa wenzangu yani yeye Aisha na wanawake wa mtume wengine walikuwa hawawezi kulipa somo deni ya Ramadhani yao hatta yadkhula shaban mpaka mwezi wa shaban uingie kwa nini kwa sababu ndiyo mwezi mume wake anafunga sana kwa hivyo mwezi wa shaban alikuwa mtume mchana hawahitaji sana kwa sababu alikifunga shaban karibu yote ila kidogo sasa kipindi kile wake afunga na yeye hutumia fursa naye kufunga zile kadhaa zake za shaban alozi eh, za Ramadhan iliyopita hii ndo maana yake kwa hivyo miezi mingine yote hafungi wala hafanyi haraka kulipa deni yake kwa sababu ya haki ya mume wake yuko sasa atalipa wakati gani wakachunguza wakaona mwezi wa Shaaban mwezi wa Shaaban mtume anafunga sana siku nyingi karibu kuumaliza mwezi anawacha siku kidogo ndo wakaona na wao wakeza mtume mwezi huo huo yeye anafunga sunna na wao wapatilize kufunga fardhi yao ya Ramadhani iliyopita dini yao ya Ramadhani iliyopita na hii yaonesha namna gani walipokuwa na fiqh hawa wanawake walikuwa wanafahamu haki za mume ni aina gani wanafahamu yani hawakutaka kumuudhi mtume huenda na haja na yeye mchana amwambia ah mimi nafunga kadha yangu hawakuwaliona jambo hilo litamuudhi mume wao wakamwachia yeye mpaka Shaaban yeye tayari iwafunga kwa hivyo wao kuakhirisha Shaaban haina maana ni sunna kulipa deni yako kwenye mwezi wa Shaaban haina maana hivyo wao walifanya kwa dharura yao sababu yake kwa sababu mume wao alikuwa hali yake ni hivyo Shabani alikuwa anakithirisha siyam na wao wakapatiliza kabisa tabaan kulipa na wao fardhi yao hiyo ndio hikima yake kisha akasema wama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi shahri ma yasumu fi shaban wala hakuwa mtume alayhi salatu wasalam akifunga kwenye mwezi siku nyingi kama mwezi wa Shaaban mwezi wa Shaaban ndio mwezi alikikithirisha saumu za sunna kuliko miezi mingine kuliko miezi mingine thumma qalat kana yasumu kullahu illa qalila alikuwa akifunga Shaabani yote illa kidogo bal kana yasumuhu kulla na hizo siku anaoziwacha katika Shaaban pengine siku moja tu mbili ndo mpaka Aisha akasema bali naona alikuwa kifunga karibu yote kama mtu kama tu akifunga zote kwa sababu zile siku za, za kula Shaaban zilikuwa chache kiasi ya kwamba yeye halikuwa hazioni hata kama siku zilikuwa chache kiasi ya kwamba hata hawezi kuzitaja mpaka akasema alikuwa akifunga Shaabani yote kharajahu al-Bukhari wa Muslim hii hadithi kwa lafzi hii haiko kwenye Bukhari na Muslim kwa lafzi hii lafzi ya Bukhari na Muslim ina tofauti tofauti hii lafzi aliyoleta muallif hapa harfan biharfin ni lafzi ya an-Nasa'i نلفظها النسائي رحمه الله بخاري نمسلم هي حديثي يقول لكن سيكو ما تمشي هاي كو ما تمشي من جينة وإيبو مؤلف نونا أميليتا هيبي لكن فيه نظر فيه نظر ن... هي لفظ بحرفه هيبي ليفو اللي بوكياني النسائي اللي بوكياني النسائي يبقوا معنى هي حديثي إيكو كوني بخاري na iko kwenye muslim lakini haya matamko si yao haya matamko ni matamko ya Nasai japo kwa Bukhari na Muslim yako kama haya kwa maana si kwa lafu hii ndio ilivyo kwa hivyo hadithi yaonesha wazi namna gani wake za mtumi wakichunga hukuku za mume wao wakichunga hukuku za mume wao sasa ikiwa wao hawa wake za mtume alayhi salatu wasalam wake za mtume alayhi salatu wasalam walikuwa wana hadhari na hofu wasimkosee mume wao kwenye mambo yake ya shahwa ya mume wao mpaka wakachelewesha faradhi ya kufunga kwa ajili ya haki ya nani ya mume wake tena ni haki za kishahwa huenda akamhitajia na yamfunga akakosa aka, aka yule mume haki yake ikiwa hayo hawa wanawake wameweza kuchunga mpaka hayo hisia za mume wao kwenye shahwa pia hawataki kumuudhi mume wao kuhusu hisia zake za shahwa kif mambo mengine ambayo si shahwa watakuwa wanamtii kiasi gani ikiwa haya ni mambo ya kitandani walikuwa wanabidii kumridhisha mume wao kwa kila njia mpaka kuwatafardhi ya kufunga ili mume wao toridhike akimhitajia mpati kefu kwenye mambo mengine sasa ya nyumba au ya ibada au ya taa ya mume la shaka hawa ndio wanawake wa kuigizwa hawa ndio wanawake mithalia mwanamke kama ataka wanawake mfano mbele yao kuwaigiza basi na waigize hawa ummahatul mu'minin mama zetu radhiyallahu anhunna hawa ndio wanawake wanawake wetu wawaigize sio saa zote mafundisho ni kupanga namna gani kumchimba mume namna gani kumuudhi mume namna gani kumtia dhiki mwanamume kwenye nyumba yake la huo si uhodari huo si uhodari au afunge kipindi mwanamume wake muhitajia ah, wewe sasa umezidi shahwa zako eh mtu afai kufunga la la la la haya mambo ya kijinga jahila mwanamke jahila ndio ufanya mambo kama haya lakini kama wataka thawabu zaidi na umridhishe Mola wako wewe kuacha saumu hapo ni bora kuliko kumsikiza mumeo kuliko kwa kuchunga haki za mumeo hiyo ndiyo bora zaidi kuliko wewe kukimbilia kufunga funga somo zako za sunna eh, au hata kama za faradhi eh, ikiwa itapelekea kumdhuru mumeo kwa hivyo madamu ni fardhi ya kutekelezwa ina wakati wake mpana wa kuifanya basi ni bora ikiwa mume wake amjua ana tabia ya kumhitajia mara kwa mara ni bora acheleweshe lakini ikiwa mume mwenyewe amemwambia ah, mimi sina neno bana wewe funga mafi mushkila mimi au ni mtu mzima hahitaji mwanamke saa zote basi mafi mushkila aweza kufunga shawali tu akatekeleza kufunga e, deni yake lakini ikiwa mume wake ni mtu wa shahwa nyingi na ni mtu atamhitajia maratan baada ukhra basi bora afanye kama walivyofanya hawa wake za mtume wacheleweshe deni kwa kuchunga haki ya mume wao isipotee hawa ndo wanawake wenye akili wanawake bora duniani la shaka hakuna zaidi ya hawa mama zetu ambao ni wake za mtume alayhi salat wassalam fi hadha alhadithi fawaid في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة كوانزا الحديث دليل على جواز تأخير قضاء رمضان الحديث دليل حديثه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان kwamba yajuzu kuchelewesha kuilipa deni yako ya Ramadhani mume au mke mwanamume au mwanamke aruhusiwa kuchelewa kulipa deni yake ya Ramadhani lakini bishart ma lam yaji ramadhanun akhar ma lam haijakuja ramadhani nyingine usiingiliwe na ramadhani nyingine chelewesha lakini ramadhani nyingine sikukute hujalipa <clears throat> liman aftara li'udhrin kwa yule aliyefuturu kwa udhuru amefuturu mwanamke kwa udhuru wa haidhi ama udhuru wa nifasi au amefuturu kwa udhuru wa ugonja au amefuturu kwa udhuru wa safari mwanamume au mwanamke al-asl ni zile siku fa'iddatun min ayamin ukhra ni wazilipe lakini madamu huu wajib ni wajib mpana wakati wake ni mpana sharia imewaruhusu kuchelewesha mpaka Shaaban nyingine lakini kabla ya Ramadhani ya pili haijaingia kabla Ramadhani ya pili haijaingia kwa hivyo hii ndio kauli ya jumhur na masala hani masala khilafia je ulama na je kulipa deni yako ya Ramadhani ni wajibu kwa haraka ama si wajibu wa haraka waweza kuchelewa khilaf baadhi ya ulama kama Daud wa غيره يرون أنه واجب على الفور ni wajib mubashara baada ramadhan aanze kulipa deni hata kabla hajalipa hajafunga sita shawwal baadhi ya ulama wanaona hivyo yajuzu eh, ni wajib ni wajib afanye bidii baada mubashara alipe deni yake kabla ya kulipa Eh, sita shawal au kufunga somo nyingine yote ya sunna na jumhuru ulama sema la hili jambo ni wajib muwassa hili jambo ni wajib muwassa na si lazima kulipa pale pale mubashara waweza kuchelewa alafu ukalipa baadaye waweza kuchelewesha alafu ukalipa baadaye hii ndio inavyotakikana kwa mwanamke aliye mume mwanamke ambaye hana mume hana dharura hiyo basi ni wajibu wake mubashara baada ya ramadhani ashughulike na dini yake mubashara baada ya ramadhani ashughulike kwa dini yake ashughulike kwa dini yake na hata huyu mwenye mume al-aula wal-afdal wal-aqwa بعد رمضان كما أن نية تكفنغنا شوال ستة بس يكون ذلك في فرضيك يديني ثم بعد ذلك أنزل كفنغ ستة شوال هذا أقوى الأقوال يندو قول ينغوف زيد يندو قول ينغوف زيد حتى منامك يكون مومة أشغليك يكون ذلك رمضان قبل ستة شوال قبل ستة شوال بعد أكماليز دينيك رمضان ثم فنجي sita Shawwal baada kueleana na mume wake lakini ikiwa mumeo amemwambia la wachana na saumu ya sita Shawwal wewe utalipa baadaye Ramadhani yako mimi niko na haja na wewe hapo ni wajibu mtii mume wake na sita Shawwal si lazima si lazima afunge sita Shawwal kimuhimu ni kutekeleza ya wajibu yeye na mumewe hii ndio inavyotakana kisheria kwa hivyo waweza mwanamke kuchelewa kulipa ikiwa ana dharura ana haja kama hiyo ya mume kwa hivyo kwa ile dharura ya mume sheria imemruhusu yeye kuchelewa ambaye hana dharura kama hiyo ya mume la huyo atalazimika mubashara baada ramadhani ashughulike na kulipa na hata kama atachelewa basi asichelewe sana mpaka akafanya ajizi akaingiliwa na ramadhani nyingine ثانيا فايدة بيلي حديثي وفيه وفيه كناو كتك حديثي من ننقون مفايدة تهيئة المرأة نفسها كجياندا منمك نفسياك لاستمتاع زوجها في جميع أوقاتها واستريه يا مميواك يا كميتجيا وكتي ووت أكي إن أراد ذلك أكتاك هيلو ni vizuri yustahab yapendekezwa kwa mwanamke kujitayarisha tahia tahia ni matayarisho mwanamke hufanya kwa mumewe kwa hivyo ni yapendekezwa wanawake kujiika tayari tayari saa yote kwa waume zao listimta'i zaujiha ikiwa mume ana haja ya kustarehe yeye starehe yeye fi jamii awqatiha katika nyakati zake zote in arada dhalik akitaka mume hilo lidhalika utakuta wake za mtume wamewacha kufunga miezi yote hiyo wako tayari chonjo chonjo he mume wake mumhitajia amwambia tayari hamwambia leo nina somo ya sunna leo nafulalipa ramadhani leo nini ah kila mtume kimhitajia wao wako tayari wapatikana kwa hivyo walikuwa saa yote wanajiandaa kwa starehe ya mume wao ikija hamwambii mume wake ah leo hautanipata kwa sababu hukuniambia mapema mimi nimeanza kufunga deni yangu hukumwambia mapema wewe ndio umwambie yeye kama atakufunga ama ni mume akwambie ha mambo maajabu utasikia mtu umwambia mume wake hivyo ah, hukunena mapema kunena mapema ni wewe ukitaka kufunga na miji zako muelezee mumeo hiyo ndio inavyotakana lidhalik tahyiatul mar'a ni muhimu mwanamke kujitayarisha saa yote kwa mumewe ni jambo muhimu sana kwa sababu waume wanapenda hivyo mwanamume kila akija amin ah, naudhuruhu akija tena na udhuruhu hamalizi nafunga kama hafungi na shughuli zingine ikiwa hali ni hii kwenye nyumba basi itampelekea mume kuchukia sasa ishra mume huenda akachukia tangamano na mke wake sababu kila wakati akimhitajia ndo yeye hapatikani wakati ambao kwamba hana haja naye ndo atimekuwa yeye hapatikana la shakka hadha khilaf al-aula na hii ni taksir kwenye haki ya mume bila shaka kwa hivyo wanawake wanatakikana wawaigize hawa wanawake wema wenye akili. Kila mtume akiwahitajia mchana usiku wao wako wapatikana. Wapatikana. Wanapatikana wala hawamwambii mume wake ah leo nina saumu. Mmeona mimi zamu yako ya kule lakini nimefunga huko. La. Wote hawafungi. Wote si Aisha peke yake. Wote wake zake wachelewesha mpaka shaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya haki ya mume wao alayhi salat wassalam asije akawakosa wao na yeye ikiwa anawahitajia thalithan faida tatu faida tatu na hii ni adabu nzuri lakini hii sio kila mwanamke ako nayo sharti mwanamke mwenye akili sawa sawa mwanamke mwenye ufahamu mzuri ndo atakuwa na adabu kama hii anayetambua cheo cha mume na heshima ya mume sio mambo ya yeo mambo ya yeo ni changu na chako na mimi na muhasaba mbona wewe mfanya hivi na mimi tafanya haya ndo mambo ya yeo thalithan asema وفيه ترك استئذان المرأة زوجها في الصوم حديث yaonesha ni vizuri mwanamke aache kumuombaomba ruhusa mumewe akitaka kufunga aache jambo hilo aache ni vizuri eh fihi tarku استئذان المرأة زوجها mwanamke aache kumomba omba ruhusa mume saa zote takufunga funga aache tabia hiyo wewe una mume saa zote ufunga hii kifunga hili ukifunga hili ukifunga hili na ule mume mkeza hii heshi somo za sunna funga hili kifunga hili kifunga hili wa anta mutazawu anti mutazawija alikuwa mwanamke hana mume mambo mbali shore yake lakini wewe una mume leo umefunga kesho umefunga ukimuuliza ameufunga ah, sunna amaliza sunna ikimaliza sunna alafu utamlaumu mwanamume wanaume siku hizi la la la si wanaume siku hizi hawataki mfanye ibada ha. kumtii mumewe ni ibada kubwa kuliko kufunga ile somo yako na hapa ndio umuhimu wa kusoma ilmu alilmu wallahi ni kitu muhimu wewe kushughulika na somo yako ya sunna si bora kuliko kula ukamtii mumewe wallahi hadha afdal wa ahab inda Allah kuliko kufunga somo yako ya sunna lakini tulipokosa miwazini fiqh ya kuelewa sharia ndo mambo yamekuwa hivi kwa hivyo ni sunna au ni vizuri tarku istidhani almar'ati zawjaha mwanamke aache kumsumbua mumewe saa zote taka kufunga funga taka ruhusa kila mara ya kufunga fi saumi kwa ajili ya kufunga sababu nini mahafata mwanamke huwa akichelea an ya'dhana isije mume akamruhusu afunge وقد يحتاج له وقد يكون له حاجة فيها na huenda siku ile akaja akamhitajia na huko ashatwa ruhusa fatufawitha ala alayhi akamkosesha ule mume ile haki yake ya shahwa siku ile wa hadha min husnil adab na hii ni adabu nzuri tazameni hawa wake za mtume sasa walikuwa hawamfuati sasa ya rasulullah leo utaniruhusu mfunge hawamwambii kwa nini hawamwambii ruhusa saa zote hawamwambi ruhusa mtume kufunga sunna? Kwa nini? Kwa sababu asema mahafata kwa kuchelea an ya'dhana mume amruhusu hafunga mke wangu. Kisha mchana akaja kamhitaji. Amwambia ah, sasa wewe uliniruhusu asubuhi mimi somo itakuwa hiyo. Pia walikuwa wake za mtume hawafanyi hivyo. Huenda mtume mchana akamhitajia na yeye anasoma ili akamkosesha mtume haja yake wa hadha min husnil adab hii ni katika adabu nzuri waliokosa wengi leo kwa hivyo wacha kufunga somo kule kumuomba ruhusa mumeo saa zote nitaka kufunga funga si vizuri si vizuri e, kwa ajili ya nini kuchelea huenda mume akaona haya pengine akakwambia ah basi mke wangu funga aona haya maskini akikataa naona takataza ibada wanaume wengine wana haya hawezi kuwa majasiri sasa akamkera asubuhi niachie kesho niachie mume akamwachia afunga kisha mchana ukifika mwanamume akajuta kwa nini limruhusu akawa sasa maskini ahangaika hawezi kumvundia mkewe saumu na hawezi kunena muhitajia. kwa hivyo si adabu kuanza mwanamke ibtidaan yeye kuanza yeye kuomba ruhusa pia asiombe akae mpaka mume mwenyewe labda mwambie ah mke wangu hebu sasa funga somo zako utakufunga za sunna mumkin lakini hata yeye kuitisha yeye ruhusa pia si adabu kwa sababu wake za mtumi walikuwa hawaombi ruhusa kabisa kwa mtumi kwamba ati watakufunga somo zao za sunna hawaombi kabisa kwa nini mahafata wa kuchelea aniadhana mtumi atamruhusu afunge wakati yakunu lahu haja na huenda mchana akawa na haja naye amtaka Allahu akbar ya laha min ajab ya laha min adab adhim wallahi wanawake kama hawa ndio wanawake wa kugizwa wanaona vibaya mpaka kumuitisha ruhusa mume pia hawamuitishi ili asikose haja yake akinihitajia na si lazima mume akwambie uenda amekuhitajia alafu akaficha akawa anaumia rohoni ndani sasa utapata faida gani lidhalika kaa na mumeo mueleane mwanamke mwenye akili ukaa na mumeo akaeleana akaomba radhi mume akimruhusu kwa roho safi mambo matena simkere saa zote eh basi mwanamume wewe mwanadamu atamani kufunga sunna bora ni kushughulikia faradhi sio sunna leo ataka bora bora ni kumtii mumeo kuliko kufunga sunna kumtii mumeo ni faradhi kufunga sunna si lazima na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hadith qudsi yasema nini wama taqarraba 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi hakuna jambo lolote mja wangu atalifanya ajikurubishe kwangu mimi kuliko jambo nilomlazimishia nilomfaradhia kwa hiyo wataka ibada kubwa ibada bora hakuna zaidi ya faradhi hiyo somo yako si bora kuliko taa ya mume wako taa ya mume wako ni fardh ni wajibu na kufunga sunna si lazima kwa hivyo we una thawabu kumliko yule mwingine anayeshughulika na somo za sunna kama una akili na unaelewa mizani za sharia kwa sababu kisharia ibada hupitana kiubora ibada hupitana <clears throat> ibada zote haziko sawasawa kimustawa kuna ibada zingine ni bora kwa Allah zapendeza zaidi kuliko nyingine na kuna vitu vikipatikana huitwa asbab tafdhili a'mal visababu vya kufanya ibada iwe bora na ulama utaja sababu tatu sababu ya kwanza ni mahabbatullah ukiona ibada jambo Allah amesema yulipenda jua hilo ni bora kuliko lingine mahabbatullah kama mtume alivyosema ahabbu salati au afdalu salati ila Allah salatu Daud wa afdalu siyam au ahabbu siyam ila Allah siyam Daud hadha kwa hiyo ibada ikitajwa mapenzi ya Allah pale ndani hiyo ni ibada kubwa ni sababu kuonesha ile ibada ni bora kuliko nyingine sababu ya pili ya kufadhilisha ibada kuliko nyingine ni al-amru والطلب sharia ilazimishe zile ibada zote za kulazimishwa za kufaradhiwa ni bora kuliko za sunna na taa ya mume ni fardh wajib kwa mwanamke afanye kuliko kufunga sunna kwa hivyo wewe unaikula na ukastarehe na mumeo kumtii afdal na jambo hilo lapendeza kwa Allah kumliko anayefunga sunna kama una fikri una akili hiyo ndio ya kufanya na jambo la tatu athawab zikitajwa thawabu fulani kwenye ibada hii sababu ya kufadhilisha mathalan ije ibada itajwa thawabu nyingi ndani yake kwenye ile ibada hiyo dalili kuonesha ibada hiyo ni kubwa kama lailatul qadr thawabu zilizotajwa kuhusu lailatul qadr hakuna zaidi yake hii dalili kuonesha ibada siku hiyo ni bora kuliko siku nyingine ala kulli hal kwa hivyo mwanamke hususan aliyeolewa ni lazima awe na fiqh ya kutembea na mumewe na kuabudu wala hazigongani kumsikiza mume na ibada hazigongani ni maeleano tu thalithan au rabian faida ya nne katika ibada ni kwamba katika hadithi اتفق العلماء علماء wameafikiana وتي على أن المرأة كما منامك لا يحل لها صوم التطوع سحلال أفنج صوم يسنة wa zawjuha hadhir na mumewe yuko hadhir illa biidhnihi isipokuwa kwa idhni yake si halali kwa mwanamke kufunga somu ya sunna yoyote ikiwa mumewe hako safari yuko hadhir pasina kumuomba ruhusa <clears throat> akiwa safari basi si lazima muombe ruhusa lakini madamu yuko na wewe pale hako safari haifai ni makosa kufunga sunna ila uombe ruhusa kwa mumeo hino inavyotakana kisheria khamisan ya tano <clears throat> wa ajma'u ulama wamefanya ijma' ala annahu law mata law mtu atakufa kabla khuruji shaaban kabla ile shaabani haijaisha kwa hiyo na maana hajamaliza kulipa deni yake alisema atalipa shaabani Shabani mengia hakukaa sana yeye akafa na hajamaliza kulipa ile kadha alichelewesha kwa sababu kuchelewesha yafaa kwa sababu ya mume na yeye akaona vile nina mume nichelewesha <clears throat> Shabani kiingia nitalipa Shabani kiingia maskini hakumaliza kulipa zile siku akafa mwanamke lao atakufa hali hiyo au mwanamume wakana qad tamakkana min alqada na alikuwa anao fursa lao angetaka kulipa kabla ya Shabani angelipa hana dharura amechelewesha tu basi <clears throat> lazima hu alfidya itamlazimu fidya itamlazimu fidya fi kulli yawmin miskina kila siku alishe maskini moja kwa nini kwa sababu alikuwa anao fursa ya kulipa kusema inshallah Shaabani nitalipa Shaabani hana dharura yote inshallah Shaabani nitalipa Shaabani ikifika hakumaliza kulipa akafa huyu ni lazima zile siku zilobakia afanyiwe itaam kila siku nisfu saa kila siku atalipa nisfu saa takriban ni kilo moja na nusu takriban ulama sema ni kilo moja na nusu kwa hivyo kama umebakisha siku tano utatoa kilo moja na nusu mara tano kama mbakisha siku fulani utatoa almuhimu utalisha maskini idadi ya zile siku ulizobakisha huku zilipa kwa sababu gani ulikuwa unao fursa haukulipa wala haulipiwi saumu haulipiwi saumu katika hali hii utalipiwa tu fidia wale walio hai watakutolea fidia zile siku zilizobakia ambao uko deni yako zilipo kuzilipa ya Ramadhani na ukafa hukuweza kuzimaliza basi utalipiwa fidia nayo ni kibaba eh, ni saa nisfu saa kila maskini nisfu saa kwa idadi ya zile siku amma man aftara li'udhrin lakini yule aliyefuturu hakuweza kufunga lakini alikuwa ni maadhur ana udhru thumma tasala udhruhu kisha udhuru wake ukaendelea hatta mata mpaka akafa kwa mfano ramadhani alifuturu siku kumi kwa maradhi wazi au alisafiri siku kumi akasema inshallah baada ramadhani mimi nitalipa mubashara baada ramadhani alishika maradhi akasema inshallah nikisikia nafuu maradhi yakipoa nitalipa maradhi yakaenda naye mpaka kaingia kaburini zile siku kumi zake hakuweza kuzilipa au aligonjeka kutoka ramadhani akala kwa sababu ya ugonjwa ule ugonjwa usimwache tena mpaka baada ya ramadhani mubashara ukaenda naye mpaka kafa hakupona tena pa kufa kwake ikiwa hali yake ni hiyo hakuweza kulipa kwa sababu ya udhuru ya ugonjwa kama huo mpaka akafa basi mtu kama huyu fala sauma alayhi hafungiwi wala yut'amu anhu wala hana fidya wala yusamu anhu wala fungi lolote huu hana chochote Allah tamsamehe kwa nini kwa sababu hajapata fursa kulipa ugonjwa ulikwenda naye mpaka kufa kwa mfano ni mtu amefunga Ramadhani siku kumi siku 20 aliwahi kufunga siku 21 mgonjwa taabani mpaka Ramadhani imekwisha yeye ni mgonjwa mpaka Ramadhani imekwisha kwa, kwa siku kadhaa bado ni mgonjwa kisha akafa zile siku zilizobakia ambazo kuzifunga zote hakuna lolote kinamlazimu kufanya hatoi fidia hafungiwi afanye lolote huyo Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe kwa sababu hakuwahi kupata afia ya kurudi kufunga <clears throat> na mwanamke nao mwanamke naye amechelewesha kadhaa yake kwa udhuru wa mumewe mumewe anamhitaji saa yote akasema basi خلاص mimi Shaabani kifika nitafunga akamshughulikia mume haja zake Ramadhani e, Shaabani isifike akafa au, sha, au e, kabla Shaabani kufika ye akafa au Shaabani pia ataka kuzifunga mume hali yake ha, haezi kujiziwia hakuketiki sasa akasema basi atamsikiza mume atalipa baadaye kabla Ramadhani haijaingia mwezi wa Shaaban pengine katikati amekwenda hivyo ghafla asabaha almaut ikashikiwa na mauti katika hali kama hiyo ya kumqaddir mumewe basi huyo pia vile vile la shay alayhi hana chochote hana chochote kwa sababu hajatamakana hajaweza kila kitaka kulipa mumewe mtaka kila kitaka kulipa mumewe ashamsimamia huyo sasa atafanya nini ala kulli hal hali kama hili insha Allah taala mwanamke kama huyo Allah atamsameh na atamuondoshea dhima hizo kwa hivyo hatofungiwa wala hana itaam wala hatolishiwa maskini wala hatofanyiwa chochote liannaha ma tamakkanat hakupata fursa ya kuweza kulipa kwa sababu haja za mumewe zilikuwa nyingi na hakuweza tena kutamakan kutekeleza jukumu lake la kufunga lishiddati shahwati zaujiha kwa wingi wa shahwa za mumewe <coughs> ya mwisho katika fawaid wafihi katika faida hadith yustahabu liqadhai ramadhana at-tawali wat-tatabu' inapendekezwa pindi unapolipa deni yako Ramadhani ufuatanishe kuna kupumzika pumzika ufuatanishe mathalan ni siku saba ukianza moja usinyamae mpaka saba malizi hii ni jambo zuri lapendekezwa lakini si lazima si lazima kama huwezi kuziteremsha zote moja kwa moja basi ni sawa upumzike pumzike la maana lakini tuzungumzia ubora al-afdal ni uzifunge kwa kufuatana zote paka umalize walau uqadahu ghaira mutarattab na lao atazilipa kipumzika pumzika yualipa kipumzika pumzika jaza itakuwa yafaa haina neno wala shay alayhi wala hana ubaya kupumzika akitaka kupumzika sawa lakini mal afdal bora ni akianza kuzilipa siku zake za ramadhani azilipe moja kwa moja mpaka zimalize hadha aula wa afdal lakini kama hawezi kufuata eh, ku, kuzifuatanisha pengine ni dhaifu au mwanamke anahitajia kuhudumia na watoto na nini huenda ikamshinda basi sawa afunge siku moja mbili alafu apumzike alafu ongeze tena siku moja mbili alafu apumzike pia la maana wala hakuna ubaya kufanya hivyo isipokuwa tu ubora zaidi ni kufanya kwa pamoja zote mara moja hadithi 42 asema ij'ali li nafsiki nasiban min al itikaf fi ramadan amwambia mwanamke jiwekee jiwekee nafsi yako nasiban fungu lako من الاعتكاف لا la i'tikafu fi ramadhana usiku wa 10 لا kumi la mwisho huwa ni kumi la i'tikaf kwa hivyo mwanamke asikae nyuma yani asikae nyuma akasema ah haya mambo ya wanaume itikafu ya wanaume sisi tutakaa nyumbani ikiwa na dharura basi lazima angalie dharura zake lakini kama si maadhura ana usa anayo fursa asipoteze Ramadhani kama hii hujui itakufikia tena hujui kama itakufikia tena mwakani kwa hivyo ni sunna ya mwanamke kumi la mwisho la Ramadhani kuitakifu na wanaume kufanya itikafu na wanaume msikitini itikafu haifanywi nyumbani hakuna itikafu ya nyumbani itikafu hasa ni msikitini peke yake kwa hivyo ina maana ni sunna siku zile na wao wakae msikitini wakeshe kwa ibada kwa kusali kwa kusoma Qur'ani kwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwaka siku kumi nini eh si chochote hata mwanamume ukimwambia haezi kukataa sababu yeye mwenyewe mwanamume peta kwa kwa itikafu wanaume wengi sisemi wanaume wa sasa ah wanaume wa sasa saa hizo koroma najuaje mambo itikafu lakini nazungumza rijal sawa sawa wale waliopita walikuwa hiyo ndo hali yao sio sisi wao walikuwa hali yao ni hiyo وعن عائشة رضي الله عنها مبوكيوا ماما yetu عائشة رضي الله عنها سما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya i'tikafu al-ashra al-awakhir min Ramadhan kumi la mwisho la Ramadhan alikuwa ndiyo dasturi yake hakuacha mpaka kufa hakuna ramadhani hata moja toka ifaradhiwe mtume aliacha itikafu hakuna zote alidumu nazo mpaka kufa kwake alayhi salat wassalam na itikafu nini al-i'tikafu huwa luzumul masjid luzumul masjid biniyati at-taqarrub ila Allah bimuddatin mahdudah kwa muda fulani wewe ule uliojiwekea mwenyewe siku moja siku mbili siku tatu siku kumi hiyo ndio maana itikafu luzumul masjidi biniyati at-taqarrub ila Allah fi al-muddati al-mahduda ule muda wako uliojiwekea kama siku kumi siku kumi siku tano siku tano hiyo ndio maana itikafu kwa hivyo itikafu haipatikani nyumbani ha, hakuna itikafu ya nyumbani ni lazima msikiti ni lazima msikiti الله سبحانه وتعالى سما ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هكو سما عاكفون في البيوت عاكفون في المساجد فدل على أن الاعتكاف خاص بالمسجد اعتكاف نعبادة خاصة وفتكان مسكتين بكيك كم دفلان ولو كسية مني نا اعتكاف هيفاي تشينيا مشانا na chini ya la budda min shurut al-i'tikaf aqalluha ni layla au ni ni, ni yom imma ni mchana mzima au ni usiku mzima hakuna i'tikaf nusu nusu aqallu al-i'tikaf layla au kwa hivyo hakuna i'tikafu ya masaa moja masaa mawili masaa matatu hakuna i'tikafu ya i'tikafu uchache wake ni usiku mzima au ni mchana mzima au ni msiku na mchana wake hiyo ndio itikafu ulama wanakusema kwa hivyo wataka kuitakifu wakati mchache ni mchana mzima yani masaa 12 au ni usiku mzima masaa 12 kutoka jua lizame mpaka tuluu alfajr ndio itikafu aqalluha kwa hivyo kukaa msikitini tu masaa fulani sawa fi fadhil fi khair fi fi baraka lakini الصحيح ni kwamba si i'tikaf ni luzumu almasjid tu lakini kwa i'tikaf la budda an takuna aqalluha imma ni usiku mzima au ni mchana mzima au kitaka bora zaidi ni usiku na mchana wake hadha hu kwa siku kumi kwa siku kumi <clears throat> na hivyo ndio alivyokifanya mtume sasa lidhalika utakuta mtume alikifunga khaima msikitini hataki tena خلاص hadithi yasema akiingia pale usiku mchana wa 21 akitoka utoka usiku waidi Eid Lailatul Eid ndio hutoka msikiti haoni nje tena basi yuko hapo akitoka labda ni haja zake hasa yuwatoka lini itikafu yake Lailatul Eid ndio maliza na ambaye hawezi siku zote basi akalul ahwal asikose mchana mzima au usiku mzima hii ni uchache wa itikafu hii ndio uchache wa itikafu asema Aisha alifanya itikafu mtume fil ashra awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allah mpaka Allah akamfisha akamchukua hakuacha yani hakuacha thumma atakafa azwajuhu ba'dahu kisha baada mtume kufa wakaendelea manake mtume alipokuwa hai walikifanya itikafu na yeye mtume alipokufa mtume alipokufa wakaendeleza ile ibada ya itikaf baadahu baada ya mtume kufa wakaendelea ibada ya itikaf baada ya mtume kufa wazi na kuna siku kulitokea tatizo fulani mtume aliweka khaima yake na huyo akaja kaeka na mke yule Aisha alipoweka na, na Zainab nani Hafsa akamwona akaweka na mke wake mtu mwingine akaja akaweka wakajazana wote mtume akamwambia haya kawafukuza andezeni fungueni zote mwendezeni خلاص eh hakupenda akawarudisha siku hiyo kulikuwa kuna sababu yake fulani akawaambia arudi zenu nyumbani toeni hizo hema zenu mrudi mumkin ulama wasema alikuwa kupengine ile nafasi wanaume hata walikuwa watahitajia au kulikuwa kuna kitu fulani almuhim kuna sababu sasa hii ndio sababu baadhi ya ulama wakasema itikafu ni mansukh kwa wanawake kwa sababu mtume baadaye aliwafukuza wake zake msikitini kama rudini nyumbani la kulingana na sharhi ya hadithi ukiangalia kulikuwa kuna sababu fulani siku hiyo hasa mtume akamwambia rudini lidhalika Aisha akasema nini thumma atakafa azwajuhu ba'dahu baada shakufa sisi tukafanya itikafu kama angalikuwa wameelewa haifai ingekuja msikitini angekuja angekuja kwa hiyo hii dalili kuonesha itikafu kwa mwanamke sio mansukh ni hukumu iko na baada ya mtume kufa wake zake walirudi msikitini na kuendeleza رواه البخاري ومسلم في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان للرجال والنساء حديث دليل يكونيشا نسنة كملا mwisho رمضان kufanya اعتكاف مسكتيني وواومي na wake madamu hakuna fitna bila shaka madamu hawatotangamana na hakuna fitna hakuna neno insha Allah taala wanawake kuitakifu na wanaume kuitakifu masiku haya bora pili katika faida za hadithi wafihi wafihi istihbabu طلب ليلة القدر hadithi yaonesha pendekezo ya kutefuta lailatul qadr li'annaha fil ashri al-awakhir kwa sababu usiku huu iko kwenye hilo kumi la mwisho mtume alifanya itikafu kutafuta huu siku kwa hivyo ni sunna kufanya itikafu kwa ajili ya kutafuta pia lailatul qadr kuitafuta na kuusibu usiku kama huu mtume aliutafuta makumi mwisho kwa ni sunna kwa muislamu kutafuta lailatul silale ukahulala tafuta jitahidi kutefuta ndo Allah kuwafikie uyusibu ثالثا katika faida za hadith anna hadha وفيه أن هذا العشر inda Allah subhanahu wa ta'ala ala al-itlaq hakuna masiku bora kwa Allah zaidi ya masiku haya aliyohusu mwisho wa Ramadhani masiku kumi ambayo ndani yake kuna usiku lau mtu atausibu khairum min alf shahr ambao thawabu hizi hazikuwekewa usiku mwingine wowote isipokuwa huu na hii inaonyesha ni amal kubwa kutafuta lailatul qadr hakuna ibada kubwa katika ibada kubwa kama kutafuta lailatul qadr kwa sababu kumetajwa thawabu kubwa na hii ni sababu katika sababu za kufadhilishwa ibada kwa hivyo kuswali usiku huu na kusoma Qur'ani na kumdhukuru Allah na kuinua mikono kuomba tu والله ni ibada zinaopendeza zaidi kwa Allah kuliko kitu kingine chochote rabi'an katika fawaid za hadith la yamna'u imra'atahu idha sta'dhanathu an ta'takifa fil masjid wa fihi hadith yaonesha vile vile anna ar-rajul kwamba mwanamume la yamna umraatahu asimkataze ruhusa mkewe idha staadhanathu akimuomba ruhusa an ta'takifa atakwenda kufanya itikafu fil masjid msikitini usimkataze sasa wao kuambiwa afanye itikafu ina maana ushaambiwa na wewe waruhusu lakini amrishwa wao waende itikafu maana yake sheria imekwambia na wewe waruhusu kwa sababu wao hawafai kutoka nyumbani paka ruhusa yako sasa ikiwa sheria imeambia nendeni itikafu ina maana tuambiwa na sisi waachilieni ndio maana yake kwa hivyo haipendezi si sawa si vizuri kwa mwanamume kumnyima ruhusa mkewe kwenda itikafu msikitini lam ta'ti bil fitna madamu mwanamke hajaleta fitna ajistiri vizuri hijabu yake nzuri hana ku, kuangaliana na wanaume wala kutafutana na wanaume basi ikiwa hali kama hii basi ni vizuri kwa mwanamume awe ni inayopaswa kwake yeye amwachilie wala asimtie haraj akamkosesha usiku mtukufu kama huu kuutefuta kwenye msikiti la shaka ni bora kuliko ukiwa nyumbani la shaka ni bora kuliko ukiwa nyumbani kwa sababu i'tikaf ni ibada khasa haipatikani illa msikitini ya mwisho katika fawaid وفيه همة أمهات المؤمنين يونيشا همة نبدي والكونا وماما زيت وأميني أمباني واكزا كمتومي على التعبد هم ياو يا عبادة في هذه الليالي الفاضلة كتك مسيككومي هيا بورا حتى متومي كوفا واو أنا نايندليا كوفاني اعتكاف مسكتيني وسباب كفوة السنة يمتومي محمد صلى الله عليه وسلم نا اعتكاف كوانا واكي من السنن المهجوره ni katika sunna ambazo kwamba wanawake wengi wanadhania ni ya wanaume hasa wa asafi shadid lakini sahih ni kwamba ni sunna kwa wanaume na ni sunna kwa wanawake ikiwa mume wake atamridhia kwanza ikiwa mume wake atamruhusu pili isisababishe fitna atoke kwa heshima yake ikiwa mumewe hatomruhusu basi asishindane haina haja amtii mumewe si lazima kwenda ikiwa hajui kujistiri anatoka ovyo ovyo waziwazi picha barabarani akipiga makelele wakisema kama wanaume huyu una haki kumkataza asende mwanamume ana haki ya kumkataza kwa sababu ataleta fitna barabarani akienda kufanya itikafu akitoka nje anasababisha balaa kama hakuna hayo mambo mawili basi haipaswi na si vizuri kwa mwanamume kumziwia mwanamke kwenda اعتكاف نكتفي بهذا وليتكم كوني حديث هذه إن شاء الله تعالى